Ja Mirë se vini, welcome you, bienvenue Shkup veri, I represent for my city Pri Liesh, Belgjik, dhe Luzon, këni Keep man, bendin, jet, ash i ki prap na hudit, kalder me qkupit Me një god, boss, dor, qitër, weed, smoke it Njeri rrugës, kesh mund pe klubin Fjale e më fishti muni, kesh klubin Po normal, ku kari me qti me këcy Kure se i zam ka njëk, do si pyten vit vitan tiri i bobi bi hovedet Ça ser jusqu'au dernier Quand sortir le biche qu'on vitan tiri i bobi bi hovedet Ça ser jusqu'au dernier Quand sortir le biche qu'on vitan tiri i bobi bi hovedet Quand sortir le biche qu'on vitan tiri i bobi bi hovedet Quand sortir le biche qu'on vitan tiri i bobi bi hovedet Quand sortir le biche mon frère Mais j'en suis fier Les mon inspiration j'ai l'idée d'y verts. Jamais sauvé des kicks et vénère Prod sur ma dope s'est glissée dans ton iPod Mais tout a commencé dans ces sales caves On pleure dans les buildings ça rap On voulait faire du break mais c'est le mic qui m'a capté On a lâché le foot rien à foutre on voulait faire du foot facile dans le quartier ça joue les gangs, ça mais pas devant les remparts J'évite les remparts, jamais ramener flics, en bas On vient d'en bas, je devais m'exprimer pour mes blédards Mes aigles, mes chiptards, mes soldats Je me suis fixé un but depuis le début J'allais pas repartir sans prendre mon cul comme convenu depuis le début, je remercie ma famille, ceux qui m'ont soutenu. Depuis le début, j'ai rien lâché. J'ai des solides et des gars fâchés. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai des solides et des gars fâchés. Depuis le début, j'ai rien lâché. J'ai des solides et des gars fâchés. Dans un télé, puis je vomis ta télé, bon bébé, où Dans un Quand puis je vomis ta télé, bon bébé, où Dans un télé, puis je vomis ta télé, bon bébé, où Dans un télé, puis je vomis ta télé,